أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسول الله I posljednje predavanje za danas ponovo profesor Adnan Mrkonjić rekaj bolj الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ovo će biti jedno kratko obraćanje, nekih 15 minuta, inša Allah. Nemate ništa posebno, tako da kažem, pisati. Više bi želio da to bude jedan e, malo bliži savjet među mene i vas, da jedan druge posavjetimo i napomenemo na neke, e, na neke stvari često čovjek čuje danas kako ljudi pričaju i govore e, kako popraviti stanje umeta kako napredovati e, muslimani su zaostali vidi gdje su nevjernici otišli i tako neke druge izreke koje se prenose među ljudima e, ja bi svim tim ljudima koji tako govore e, postavio jedno pitanje a šta si ti uradio da promijeneš svoju porodicu prije umeta? Mnogi od nas oženjeni. Neki moji djecu. Nažalost, djelovanje tih pojedinaca u njihovim porodicama je svedeno na sam, na minimum. Djeca neodvojena. Od islama ne znaju ništa. Žene kad je oženio bila najbolja u zemljice znala džuz amme sad zna samo da nam telekefe i dalje što je znala poboravila koliko je on e, pozitivno utjecao na nju on 96. džuz kad tem učio danas od vedduha pa dole poboravio šta si uradio da sebe promijeniš da svoju porodicu promijeniš da imaš lijepo odgojeno dijete, da imaš ženu koja je kad si oženio od 2000 i neke godine, pa doživi sa njom 2020-u, ima razlike među vama. Da se napredovali, da se saznali nove stvari, da ste naučili nove stvari, primijenili to u svom životu. Nema koristi od sjedenja predavanjima ako nećemo to primijeniti u životu. To je isto kao neko kod vas kad dođe kako će upali kasetu u kasetofonu i gleda utakmicu. Šta je naučio? Ništa. Zato, ako hoćeš da se okorištiš, mora da to primjeniš u znanju. Zato Lema kaže, zekijat znanja je rad po znanju. Zekijat znanja je rad po znanju. Kad nešto saznaš, dužan si to prenijeti i promijeniti u svom životu. Zašto ovo govorim? Govorim iz jednog, jednog, jednog jednostavnog razloga, ja živim vani, van Bosne. I kad god dođem u Bosnu, vidim neki ljudi ostali isti. Neki nazadovali. Ali malo primijetim oni koji su napredovali. Ja čujem, kaže na Sanđaku, kada je brat naučio mašava pet ruzeva Korana pamet. Kaže mašala, lijepo, Ali to ne treba da bude da se trudimo. To treba da bude svako od nas koji je proveo deset godina u islamu da zna pet džuzeva. Da je po ajet učio. On bi uspio da nauči pet džuzeva za deset godina. Po ajet. Valejli iza jagša. Dosta men danas ja ovdje više neću učiti. Deset godina. 3600 dana. Pola Kur'ana. Kur'an dana nešto ajeta. Koliko smo uspjeli da se odgojimo, da se promijenimo. Da li vjera na nas djeluje pozitivno? Da li je mi primamo? Neki ljudi od nas su kao staklo. Zaljevaš ga vodom. Upija nula. Suša ne primjenjuje. Ne radi. A jedan od najvećih razloga svemu tome jeste to što su neki ljudi sebi umislili da poznaju islam misli da zna i zasitio se. Ja sam dano govorio i dan danas govorim. Mene na ovakvim skupama nedostaje jedna vrsta ljudi. A to su odgovorni ljudi u islamskim organizacijama. Koji nikad, o kad je sjeo u stolcu na otredavanje, došlo nije. Svi ne dolaze. Kao sufije. Došlo kad je do Allaha. Ja više ga ne treba ni hranjati, ni postiti ništa. Dok je bio u Ketibi, redovno na kursevima, na oraštu, tamo, oraštu, vamo, bilješevo i šta ja znam gdje se sve to bilo. Kad je postao mali direktorčić, nema ga nigdje. Nikada predavanje došlo nije on, niti ženu poslao, niti žen, djecu doveo, nema ih. Da budu ugled ljudima. Evo Bekr, do smrti ko poslanika na djecovama bio. Poslanik Ali Isra bio najbolji učitelj. Onaj ko je učio u školi poslanika Ali Isra, u naše doba, kaže, bio sam, kaže, na dva kušta u raštcu. Pa šta? Abu Bekr bio kod poslanika 23 godine nije prestao. Zašto ti prestaneš posle dva kursa? Sve si poboravio, to sam siguran. Moramo se zapitati, dokle ovako? Dokle ovako? Dokad će neki ljudi biti zasićeni znanjem? Danas nekom čovjeku kada ga nazoveš i kažeš mu ima kurs, nema vremena. Nazove ga recimo ima posao, sto maraka, dnevnica, više ako ima vremena odmah. Prvi će biti. A kad se radi o stavapima, iman je slab. Kad kaže šta će ti Allah? Dobro. Ne vidi se. Ne može uzeti u ruku. Kao da sumnja u Allaho obećanje. Zato, vi koji ste došli ovdje, morate dobro razmisliti zašto je ovdje ja iako sam došao ovdje predajem, moramo se dobro za, zapitati zašto sam ovdje. Da se okoristimo jedni od drugih. da popravimo svoje stanje, jer, draga moja braća, ako poslije i ovog kursa i drugih kurseva ostane stanje isto kod nas svi, nešto se mora promijeniti. Mora musliman iz dana u dan napredovati, a da ne govori iz godine u godinu. Ako si počeo da klanjaš pri pet godina, danas i prije pet godina ne smije da bude isto. Tako je bilo kod Ashala poslanika i sram koji su se iz dana u dan mijenjali i napredovali. Onaj ko shvati kolika je nagada kod Allaha, taj će i raditi. Onaj ko se nada u Allahovu nagadu ima veliku nadu, taj će i raditi. Ja sam neki dan ovdje nadao braći jedan događaj koji ćemo sad navesti da svi od njega koristimo, inša Allah. događaj ljudi koji malo znaju ali imaju jako želju da puno radi i kod nas u Bosni poznat kao džemat tebligi te, džemat tebliz taj džemat ljudi malo znaju nisu to nekakvi učenjaci ali pokušava da to što malo zna drugima prenese i dođeš ga prije 3-4 godine u Ensla džami došao iz Londona, Pakistanac ne znam jedne bosanske riječi i došao da širi islam u Bosni Kad pogledaš oni, pa da nisam ja koji razumijem, preći od njih Engleza koji je došao iz Engleske svojim novcem, da meni tumači islam ovdje, a ne razumijem. Šta si ti učinio na usluzi islam? Od onog momenta kad si ušao islam, šta si ponudio? Koga si naučio? Ko je islam spoznao preko tebe? Prenosi jedan od njih, da je u jednoj evropskoj zemlji živio u jednoj evropskoj zemlji i kaže u jednoj zgradu koju je živio cilj stanovnici te zgrade odlazio je, kaže, do tog čovjeka jednog u zgradi na spratu, poviš njega stanovao i pokusa mu na vrata. I kaže mu, ja hoću s tobom da nešto pričam. Samo da ti nešto kaže. Pa ti ne posluša. Pa posle ja odo. Neću ništa više. Kažem ovaj stranac, ja nemam šta, šta da s tobom pričam. Zatvorimo vrata. Sutra dan u isto vrijeme, opet. Ja kaže, hoću samo da nešto kažem. Samo je sašaj, da ti ja kažem ono što ja imam, ja odo. Nije što više nikad biti. Pa jesi kada je dosta, sam ti učer rekao da neću da te slušam, zatvorimo vrata treći dan isto uđe, kaže, evo mene opet sam me posluša da ja kažem ono što ima, ja odo neće više nikad doći kaže ovaj, ja dosadna čovjeka i tu njega naljutio ga i tu njega i ovaj, kada je pluno čovjek briše pljevačku i plaće Kažem čovjek, što plaćeš? nisam ti što radim, mislim, plinuo te jesam, ali to ne boli, to nije ništa opasno. Kaže, jes ne boli, ali ovo mi je najdraži dan u životu. Sa ovaj nevjernik izgubljen. Najdraži dan u životu, dan kad me neko pljuno. Kaže, to je dan u kojem sam ja pokušao da proširim islam i nekome uvrijedio i pljuno ime Allaha. Ovo je meni kaj zbog Allaha. Ja sam, ja sam dobio ovo zato što sam htjeo da proširim Allahovu vjeru. I nema mi dražijeg dana u mom životu. Da me neko muči u ime Allaha. Kao što su poslanici mučeni. Kao što su mučeni ashabi i ostali sebenici islama. Kaže, ovo sam ja htio. Ja više nisam tebe neću. Ti si menka je dosta dao. I ode od njega. Kad pogledamo nas, nas čovjek ne da nije spreman pretrpiti uvred. Nije spram pretrpiti jedan ružan pogled, ne od nevjernika, osoba brata muslimana. Jedan dan ružno ga pogledaš, kaže ovaj za mene umro. Prošao kaj mene posalamio me nije. Sada moja braća ima dana kad čovjek iznerviran, kad čovjek okupira nekakvim problemom. Nije ušto da svaki dan budeš raspoložen za tebe, masus. Neko da ja mogu biti umoran. I ti me vidiš, ja kajem, alaikum salam, ja odim a juče ste izgubili. Znači, ima neki problema danas koji smo obuzeli, ja sam čovjek, svako drugi čovjek. Trebamo tražiti isprike jednim drugima. Kao što prenosi da su prije tražili 70 isprika da bi jedni drugi je opravdali. Danas kod nas se traži 70 razloga da se neko optuži. Mora bi kriv. A ja nikako. Ja ne mogu bi kriv. Posleđao sa dvojica. Nije da ne dođe kaže ja sam pogriješio prema svom bratu muslimanu, kako da tražim halala? Dođe i kaže, rekao mi je tako, što da radim sad? Znači, uvijek imamo loše mišljenje o drugim ljudima, a dobro mišljenje o sebi. Dok je u Kur'anu nam naređeno obrnuto. Da dobro mislimo o drugim ljudima, a loše o sebi. Kaže Allah u Kur'anu, وَلَا تَجَسَسُوا I nemojte jedni drugi je pristuškivati, špionirati. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا I ne, nemojte jedni drugi odgovarati. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ Kaže, želi li neko od vas da jede meso svog brata mrtvo, pa vam se to ne sviđa? kaže nastavka Allah subhanahu wa ta'ala inne ba'da vanni ism inna ba'da vanni ism neke sumnje su grije žalala kaže nemoj špionirat što špioniraš zašto neko nekog špionira zato što misli da nešto loše radi sigurno ga ne špionira da dobro radi vidio ga prošao sa nekom djevojkom kaže o da vid ko je gdje će je dopratiti ide špionirak će pomisliti da došao njemu Meni jedan brat u ženci piše prije tri godine. Babo mu se razveo sa ženom, jednom ženom njegov majku poslije. I on nije znao, odrastao, mislio da je baba njegov nije bio prioženjen. I ga napunio 25 godina, njegov babo mu kaže, sine, ja sam se ženio prije tvoje majke. I ima jedna, jedno dijete, žensko, to ti je polu sestra. Zove se tako i tako, ovo ti broj telefona, idi kod nje, poznaje se, to ti je sestra. I ovaj brat ma bradu, odje kod nje, oženjen, odje kod nje i upozna se, i sestra njegova rođena, polusestra, uzme je za ruku i počaši. Upozna se sestra, ona, ona ga dočekala lijepo, et nisam nija znala, nismo znali, počaši po zemci ovdje. I na akšam čaši po džami. I kad kada akšam, kaže ona, on ju ostaje pred džamijom, kao što kada akšam, ona se vrata, ona ostivena, kaže, došao ja po sašama, kaže, napolje izašao, vežem cipele ka braća, ka boj se Allah. S normalno, ti su ženaka, kako možeš to javno raditi, kako ti nije stid? Ne, ne kaže. Pa tebi ja, kome drugom? Pa zašto? Ja te vidio kada je vallaha sam ženom hodaš tamo napoju, kada znam da što opet sa njom otići. Ovaj zna ovog od djetinjstva. Pa kaže, to mi sestra. Ma daj, kaže, sestra, znam da nije, kaže. Zajedno odrasli. Pa nisam, kaže, nije ja znao da mi je sestra. A sad dan saznu. Ali ti imaš loše mišljenje o meni. Pa sam vam obtužio, nisam pitao. Brate, je li to ono možda sestra? Jeste, ovo nisam znao. Subhanu, vidite kako čovjek sad Ali odmah loše mišljenje, sigurno aškuje. Dira žene tuđe. Zato se znači, Karola kaže, voljate džese su, nemojte jedni druge špionirati. Zašto? Zato što već imao loše mišljenje u glavi, pa sprodiš u prasu špioniranje. I dogovaraš. Loše mišljenje imaš u čovjeku. Zala kaže, in inne bada vanni ism. Neki, neke, neka mišljenja su grije. Također, o prenošenju riječi poslanik Ali Selam kaže jedan hadis kad bi ga vraćao naučili. Samo jedan hadis ovaj svog kursa. Dostavno. Ovaj hadis ko nauči i pokuša ga primijeniti vidit će koliko je teško. Minjaš tebe skroz. Jedan je hadis, jedan rid. Jedan rid. Kaže poslanik Ali Selam. Kefa bil i kediben en ju hadite bi kulima semija. I na bosanskom dovoljno je čovjeku odlažiti da govori sve što čuje. Dovoljno je čovjeku od da govori sve što čuje. Da Danas neki ljudi kaže, uradio je tamo ono. Kako znaš? Preko mi kaže ovaj. Znaš kaj, je to istina? Pa on je rekao, kaže, ne. ti slažo. Lažeš. Po hadisu poslanika je sam. Jer govoriš o onome što ne znaš, Kad bi pokušao da primjeti hadis kod nas danas, koliko stvari čujemo od svojih prijatelja i onda ih prenosimo kada su hadisi ajati. Gotovo. Živa istina. A da se zapitamo, da li je tako i da provjerimo, vidimo da nije tako. I koliko puta smo to već to se, u to se e, uvjerili. To kažem, pokušajmo promijeniti sebe. Pokušajmo doći kući, unijeti nešto novo u svoj brak, u svoju kuću neki novi adet. Sedmična halka mene i moje žene pod imenom Hasan Kafija Prošćak. Nemo biti to kurs. Ja i žena učimo sedmično pola sancije Kur'ana, čitam. Pročimo arapski, pa bosanski. Malo razmislimo o tome što je malo. Ako imamo testi, me kestira, pročitamo, dosta. Sedmično pola sata. Uvedi nešto novo u kuću. Promijeni sistem života. Ne može tvoj život prije Islama i poslije Islama biti isti. Mora se promijeniti. Mora se promijeniti nešto mora se nešto novo uvesti da bi čovjek napustio onaj svoj život koji, koji je živio prije i pokušao oživiti e, životom islama zajedno sa svojom porodicom jer koliko smo daće znali prije što, što, što ste oženi ima nekakvi planova ne za halke on i žena kurse u kućima to ne zna se stić oženili se mani stranice kurane uče zajedno ona nosi nikab on ima bradu ništa razlika među njih Znači žena koja nose nikad. I žena koja nose miniće je u tom nikadu miniće. U suštini iste. Tračaju, ogovaraju, pričaju, iste. Nismo uspjeli promijeniti svoje žene. Čak šta više, mi učimo kada se trača. Dođemo s vana, kaže, ja bio kodovi, rekao mi ovo, i, da, da, i ti sa njom uđeš u to kolo e, ženske trača. Dok vjernik treba da bude drugčiji, kad dođe, kad priča, priča istinu priča ono što je hak i šuti, ne ogovara. Dođeš kući, dobiješ dnevnik iz sela. Ko je prošao, umro, vidio, kupio, sve dobiješ. Ako nisi bio, ne moraš, nisi ništa izgubiti. Ima ženu, prati se sve. Danas neki ljudi, nažalost, nema obaveze čovjek, da i on prati šta braća rade, koji je auto kupio, šta je promijenio, kakav mobitel imao, i onda on to prenosi kao žena moramo naše uzeti se na viši, na viši nivo, pokušati promijeniti sebe, pokušati uvesti nešto novo u svoje živote, živote sebe, svoje živote svojih žena, svoje djece, sa koje, prvo kažem i odgovorno tvrdim, smo mi najveći krivci. Mi smo najveći krivci. Kogod je oženjen, kogod nije uspio da ženu promijeni, da bude kao on, on je krivac. On je krivac jer je on pred Allahom odgovoran, kao što sam nekaj sam kaže, kullukum ra'in وكلكم مسؤول عن رعيته svako od vas je pastir i svako od vas će biti odgovoran je odgovoran za svoje stado ti si odgovoran za svoju ženu za svoje djecu kako se ponaša kako postupaju u društvu znači ovim ovim bi priveli znači ovaj, ovaj kratki savjet znači e, kraju film je bio iskren nije mi bio iskren neko se može osjećati ružno ali moramo sebi sami javno reći naše mahane. Kažu Arapi jedno izdeci, neprijatelj je pravi prijatelj. Neprijatelj je pravi prijatelj, Je ti kaže tvoje mane. Dok prijatelj laži. Znaš kad zoveš neko kažeš, hajde mi jednu moju manu. Ne mogu se kada ništa sjeti. Ništa kada nema. A kad se posjećaš na njim, listu izvati. I sad si rekao tako, i tu si bio tako, ja sam te vidio ovako. A kad si sa njim malo, malo munafikučki, Neće da kaže ništa. Neće da ne, neće pokvari odnos. Iako nije tako, pravilno je da čovjek kaže manu svom bratu, a da on prihvati to i promijeni. Ne da zamrzi, kaže, šta ima on govoriti? Ima i on svoji, ne traži. Znači, pravi vjernik prihvata, promijenja se. Tako se poslani, kod poslanika i selam učili. Poslanik, ali i selam, čovjek, čovjek uradi nešto, poslanik i selam kaže, nije tako nego ovako. Nema ljutnje ta ljubav mora da prevaziđe te, te šetanske šetanske stvari koje se nalaze e, kod, e, kod ljudi. Na kraju samo minuta jedna Baci sam podijelila ovu knjigu Hesman Muslim e, zaštita svakog muslimana e, dove koje je poslanik Ali Hesanam učio dove koje čovjek kada bi učio sigurno mu Allah subhanahu podario veliki hajr ja sam jedne prilike bio na ovom predavanju jedan šijef Kuvajtu, svaki des drži iz ove, iz ove knjigica. jedno dobu tumači. To moj des Kad god zoveš, kaže, imam na tebe ders, mi jednu dobu tumači. I ja sam bio jednom kod njega na desu e, u jednoj dobi, koja je poslanik, ali je selam, e, spominje e, i navodi vrijednosti zikra. Čovjek kada, kada sazna se te vrijednosti koje je Allah subhanahu wa ta'ala podario čovjeku koji ga spominje, e, vrijednost toga. Znači, to zikr prvo mora bude u čovjeka nijet i ubeđenje da, da, da, smo Allah, da će ga Allah subhanahu wa ta'ala zaštititi. Druga stvar ko zikra, draga braćo, zikr nije čuva, čuvar. Kao što neki ljudi misli, upali Kur'an u kući kada nema šetan, da treba šetan. to Kur'an nije objavljen. Čovjek, zikr čuva čovjeka kad čovjek ga izgovara, kada čovjek uči, tako dalje. To bi bila lijepa stvar da čovjek svaki dan, svake sedmice nauči jednu dovu. I da krene sa jednom lijepom dovom. Da, da kažem, zaboravi subhanek. Ko zna dovu umjesto subhaneke koja se učinje prijetno namaza? Drugu dovu sem subhanek. I jednu drugu dovu. Da učiš namaz, kad kažeš Allahu Ekber, I čim kažeš Allahu Ekber, automatski je Subhanak, Allahumma, Alhamdulillah. I misliš tamo o nekakvim drugim problemima. Ima li i koja doba da znaš da poslanik sam učio na tom mjestu? Da kad staniš namaz, kaže, ah, sam moram razmisliti ovoj dobi. Ne ide više automatski. Ne zgovaram to automatski. Ma ljudi proči Subhanak je uzubilo i bismilo i patihu, uh, kad je ovo na kaj patihe pa došao. Nije primijetio da došao do kaj patihe, automatski sve uči. To lijepo, znači, promijeniti dove. I zato je poslanik sam imao dove da razmišlja o njima. Naučiš dobu, no njeno značenje, razmišlja to dobi. Uči je pola godine i zaboravit će Subhanak. Postoji Subhanak kao nova doba. Ovako, namaz postane, da kažem, monoton, bez ikakih promjena. Pokušajte naučiti jednu novu dobu. Evo, dobu, Allah ma ba'id, bini, bini, hata, ja, jeke ma ba'ate, bini, nešće kod madribi. Da ovu dobu naučiš, da u namazu staneš mu Subhanak, učiš ovu dobu, mu dove koju, koju sta, svakodnevno učiš da se Allah subhanahu wa ta'ala nagradi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.